On nous comptait. Let's count. Repeat out of a model. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. douze, treze, katoze, kenze, seze, diset, diswit, disnef, vyn.